Antroji karalių knyga, 22 skyrius. Pradėdamas karaliauti, Jošijas buvo aštuonerių metų ir karaliavo Jeruzalėje 31 metus. Jo motina buvo vardu Jedida, Adajos duktė iš Botskato. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise ir vaikščiojo savo tėvo Dovido keliais, nenukrypdamas nei į kairę, nei į dešinę. 18 karalius Jošijo metais karalius siuntė raštininką Šafaną, Mešulamo sūnaus Atsalio sūnų į viešpaties namus pas vyriausiąjį kunigą Hilkiją sužinoti, kiek pinigų buvo surinkta prie viešpaties namų įėjimo Tuos pinigus jis įsakė perduoti darbų prižiūrėtojams viešpaties namuose, kad tie juos išdalintų darbininkams, kurie dirba viešpaties namuose, užtaisydami jų spragas dailidėms, statybininkams bei mūrininkams ir pirkti rastus bei tašytus akmenis namų remontui, Tačiau jiems nereikėjo atsiskaityti už pinigus, kuriuos gaudavo, nes jie buvo ištikimi. Vyriausiasis kunigas Hilkijas sakė raštininkui Šafanui, viešpaties namuose radau įstatymo knygą. Hilkijas padavė tą knygą Šafanui ir šis ją skaitė. Šafanas atėjo pas karalių ir pranešė jam, kad jo tarnai suskaičiavo paukotus pinigus ir juos perdavė darbų prižiūrėtojams viešpaties namuose. Raštininkas Šafanas pranešė karaliui. Kunigas Hilkijas davė man knygą ir Šafanas skaitė ją karaliui. Karalius išgirdęs įstatymo knygos žodžius persiplėšė drabužius Jis įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Mikajos sūnui Ahborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajai, sakydamas, Eikite ir pasiklauskite viešpatės už mane, už tautą ir už visą judą dėl šitos knygos žodžių, Didelė viešpatės rūstybė užsidegusi prieš mus, kadangi mūsų tėvai neklausė šitos knygos žodžių ir nesielgė taip, kaip joje parašyta. Kunigas Hilkijas, Ahikamas, Ahboras, Šafanas ir Asaja nuėjo pas pranašę Huldą, žmoną Šalumo, tikvos sunaus, Harhaso sūnaus drabužinės sargo, kuri gyveno Jeruzalės antroje dalyje ir kalbėjo su ją. Ji jiems sakė, taip sako viešpats, Izraelio dievas, sakykite vyrui, kuris jūs siuntė pas mane, kad aš, viešpats, bausiu šitą vietą ir jos gyventojus, kaip pasakyta knygoje, kurią skaitė Judo karalius, Jie paliko mane ir degino smilkalus kitiems devams, sukeldami mano pyktį savo rankų darbais. Todėl mano rūstybė užsidegs prieš šitą vietą ir neužges. Judo karaliui, kuris jūs siuntė pasiklausti viešpaties, sakykite, taip sako viešpats, Izraelio dievas, Dėl žodžių, kuriuos tu girdėjai, tavo širdis buvo minkšta ir tu nusižeminai prieš viešpatį, klausydamas, ką aš kalbėjau prieš šitą vietą ir jos gyventojus, kad jie taps griuvėsiais ir prakikimu. Ir kadangi tu perplėšiai savo drabužius bei verkiai mano akivaizdoje, aš išklausiau tave. Todėl aš paimsiu tave prie tavo tėvų ir tu būsi paguldytas į kapą ramybėje. Tavo akis nematys visų tų nelaimių, kurias aš susiu šitai vietai. Jie pranešė šituo žodžius karaliui.